vir my begin begin is ek gevra om net 'n aankondiging te maak. En dit is die aankondiging. Dis 'n raadsie hier in Nolde. As jy gedagte het oor die wêreld van môre. Ek groet u in die naam van Jesus Christus. Baie hartlik welkom. Die agtergrond van hierdie kerkstraat is vervlecht. In die geschiedenisse van die George Moedergemeente en my voorouders. Ek gee haar asjeblief my verwijsing na hulle. Ek is daar oor verleen. Maar ek is daar oor ook aan die dankbaar. Omdat die spore van die Heere is ek eenwoordigheid so duidelijk binne hulle lewens uitgekom het. Nou om so min as moeilik tyd in beslag te neem, sal ek hou by wat ek geskryf het. Die Jones gemeente se grense het jare terug wyd gelê. My familie van moederskant se verbintenis met hierdie gemeente kom al lank aan. Vanaf 1850 boer my groot grootjies Haas en Kato Groenewald plaas uitkijk, die opstel was net wees van Neil en Helene sy huis. Vanaf 1859 broer al hooggetraal, oost van Erhatera, nog altijd binnen die gemeente. En in die Nederlandse bijbel was later verby in jaren die kansel bijbel van die George Moeder gemeente. Hy is nou gesien in die museum. Vanaf 1874 hoor my grootjie Jonathan van Israel daarby herop. Nog altijd in die gemeente daarin te. Hy het een aandeel gehad in die ontstaan van die Joods gemeente sy Leroe Beersfonds. En later het my oom Evert en ons sien kan die Beersen daarin te kry. Later hoor my opa John ook op Israel. My ma en haar broers en susters is daar gebore en het in die plaas skool wat oupa daar gebou het, begin skool gaan. In 1916 het sy gesondheid dit nie meer toegelaat het nie, het hy 'n huis in Kortniestraat gekoop en daar gaan bly. Die huis is waar die ou van die Sheldraads op die oomblik is. Daar is 'n foto van hom. Miskien te sien teen die muur. Hulle het bly daar tot met sy dood in 1946. Die kinders was in Jones in die hoërskool wat in 1923 in Denika hoërskool geword het. Hier vind ek 'n stoel want nou in die Jones se storie staan was er baie jare agter die kateder vir die preekstoel daar. Volgens oorlewering het dit saam met die frase hierderoter na 1688 die land ingekom. En dis een van vier van daardie stoele wat die Groenewald familie aan die Jones gemeente geskenk het. Maar om Evert het sy eerste preek ook daar gelewe. Later soos meester was nie weet, was hy ook voorzitter van die 1983 Bijbelvertalingscommissie. Aan my vrou Frieda. Dankie dat jy met jou ja hoor, van my. Wat nie hou jy net jou jaar aan my 49 jaar gelede? Hoe het jy kans nie? Toegestem het. Dat daar ook groen haar bloed vir ons kinders en ouders sal wees. Saam met ons is sinds het die hoogheid, die weie grense van die gemeente sinds 1975 is die Groenewaldstam al 134 jaar binnen die grense van die oorspronkelijke gemeente. In hierdie agtergrond kan jy verstaan waarom ek aan die begin van hierdie jaar uh, die 200ste feesjaar van die George gemeente aan hulle feeskomitee geskryf het om te sê dat my moeder, my pastorie moeder, in die kers in 1950 'n kersstel geskryf het wat oorweese kon word vir uitvoering as deel van die gemeente se feesjaar. En dit is so besluit. George instrumentaliste, wat die Ekwalandse kerkkoor en die toer toneelgroep het saamgestaan. Kleinere verwysigings is aan die teks aangebring. Aanpassings is ook gemaak aan die musiek. Baie dankie ook aan almal wat op enige ander manier betrokke was by vandag se gebeure. Ek hoop dat die blomme uit die plant, die projeksie, die projeksie. Kom ons bid saam. Thank you. Heere ons God, ons aanbid en loof die Vader, Schepper en Onderhoud. Ons aanbid die Seen van God, ons Verlosser en Middelaar. Ons aanbid die Heilige Geest, ons Leidsman. Al die dank van ons hart, jy kom u toe, vir die liefde vir ons. Dank vir die verlossende genade, dank vir ons insluiting in die verkoning. Ons dank en eer u vir elkeen wat die gawes en talente wat jy hulle gegee het gewillig gebruik het sodat hierdie eeue oue heilsboodskap vandag weer in hierdie vorm gedra kan word. Ons dank u Here vir die voorreg om nou weer in die gees teruggevoer te word. Dat die heilige Here in Bethlehem mag alles wat ons hier sien en ervaar vervaag sodat die heilbringende koms van die Jesuskind weer helder vir ons afskyn. Ons hoop is in die naam van die Vader en die Seer en die Heilige Gees. Amen. Jy kan nou geleentheid om die nie door die afgaan. Thank you.